Baskoniako dukeria eta iruñeko errisuma. eta irurogo urtean, egonkortasun bat bazen Pirinoen bi aldetan. Frankoen porrota izan baitzen iparaldean eta egoaldean, barbaroena. Orduan sortu ziren lehen erakundeak. Alanola, otxoak, eskual buruzagi batek, Baskoniako dukeriaren gidaritza hartu zuen. Erresuma zeko zerbait zen eta lege armada propioak izan zituen egun urtetan zehar. Baskoniako dukeria ebro ibai eraino edatzen zen. Baina gero, Akitania eta Iruniako erresumak sortu ziren eta Baskoniako eragina murriztu zen. Sortiun ogoita lau urtean, Frankoak berriz garaituak izan ziren horreagan. Eneko aritza, iruneko ere lehengo erregea izendatu izan zen. Eneko aita, hilez geru, ama berriz eskondu zen Nafarroa erriberan finkatu zen banukasi musulman familiako musa benekin. Ondorioz, mendietako eta erri berako eskualdunak haidetu ziren eta indartu. Zortzireun eta berrogeita ameka urtean, enekoren semea, gartzia inigez, azeria errege izendatu zuten. Bikingoek baitu zuten errege hori eta gero libratu larrogoita amar mila dinaren truke. Berantago, beste errege batek, Antzugartxerek irruñeko erresuma sendutu zuen eta lujak zabaldu eskuararen edapenarekin batera. Zandarterik ueskara eta baionatik burgesera. Iruñeko erresuma azkara eta handia zen. Mila berreun urtean, Nafarroako erregea, antxo azkar afrikan zelarik, gaztelako monarkak, araba eta gipuzkoa bereganatu zituen bainan foruak lugalde horietako lege zaharrak errespetatu zituen. Mila berreunta berrogeita irugurtean, Antxo Azkar hil eta hor amaitu zen Nafar Pirienotako dinastia. Erligio, katolio Frankoaren eragina gero eta handiagoa izaiten hasi zen, eta Mari eta hortzi bezalakoetan zuten sinesmen zaharra baztertu zuten. Iruñeko lehen koetako bat xantza emazte bat izan zen. Dretsua bazuen eskontzeko eta seme alabak edukitzeko. Bainan, geroago Elisa atzerako inetakoa bihurtu zen. Euskal Herria Erdi aroa asizeladik, barbaroak eskoalerritik eta Europako egualditik kanporaturak izan ziren. Jantxoek eta erregek erriak antolatzen zituzten, lege propiak inposatuz. Bandoak sortu ziren, eta iparaldean, katolikoan eta protestanten arteko gerak egun urtez iran zuen giza bilana txarra izan zen. Mila iru eun eta berrogoi sortzi urtean, Euskal Bistanleriaren laurdena hil zen eta jendean itz Ameriketara joan zen. Baserrietan bakarrik premua egoiten zen, beraz bestek beste bizimodu bat aurkitu behar zuten, Amerikara partitu edo kostaldean lan eginez itxas eh, lanbidetan. Lehorrean, manduek tiratzen zituzten, gurdiekin garaioa egiten zen. Erosketak egiten zituzten errietako azoketan. Lujak komunalak ziren, eta sasoi horretan, laueun burdinola inguru izan genituen, eskoa aldetan eta usu ibai bazterean, uraren indarra baliatzeko. Egura erabiltzen zuten labeak, elikatzeko, hartako oianainitz desagertu zen. Ekonomikoki, Bizkaian, Gipuzkoan eta Lapurdin, balea eta bakailoaren ahantza produkto importantea zen. Egunero, taluaka artekiarekin jaten zituzten eta jolziak eta gasna. Bildotsak eta txerriak hiltzen zituztelarik egun handia zen. Usaia zen txerrio dolkiak egitea eta banatzea auzo artean. Babak eta aza gehienik atxematen ziren. Sagarrak, udareak, aranak eta maastia baziren. Kostaldean, sardinak eta legatzak jaten zituzten. Artizauak kofradietan antolatzen ziren eta azkarago bilakatu ziren hemendik biztanle hainitz pasatzen zen leku berezi bat zelako. Horretako idazle hainitzek kronikak egiten zituzten. Erakunde desberdinek probintziak gobernatzen zituzten. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan batzar nagusiak egiten ziren. Lapurdin biltzarrak, Siberoan silbietak eta Nafarroan gorteak.